والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون نوالي وليوهاما واجيلي ومنيزي مونغو بعد كذلوميوا بلا شك تتواويكا دنياني كوويمة na ujira wa akhira ni mkubwa zaidi laiti kuwa wanajua الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون wale wanaosubiri na wakamtegemea Mola wao mlezi وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون nasi hatukuwatuma kabla yako ila watu wanaume tuliowapa wahi basi waulizeni wenye ukumbusho kama nyinyi hamjui بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون kwa ishara wazi na vitabu nasi tumekuteremshia wewe ukumbusho ili wabainishie watu yaliyoteremshwa kwao wapate kufikiri. Afa amina alladhina makaru as-sayyiati an yakhsifa Allahu al arda aw yatiyahum al-adhab min haythu la yash'urun. ye wameaminisha wanaofanya vitimbi vya uovu kwamba Mwenyezi Mungu hatawadidimiza katika ardhi na haitawafika adhabu kutoka wasipopajua au ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin au hatawashika katika nyendo zao na wala hawataponyoka au ya'khudhahum ala takhawufin fa inna rabbakum la raufur rahim au hatawashika kwa kitisho na kuwapunguza kidogo kidogo hakika Mola wenu mlezi ni mwenye huruma mwenye kurehemu awalam yarau ila ma khalaqa Allah min shay'in yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wash-shama'ili sujjadan lillahi wa hum dakhirun Ye, hawavioni vitu alivyoviumba Mwenyezi Mungu vivuli vyao vinaelekea kushotoni na kuliani kumsujudia Mwenyezi Mungu na vikinyenyekea walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fi al-ardi min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun na vyote viliomo katika mbingu na katika ardhi tangu wanyama mpaka malaika vinamsujudia Mwenyezi Mungu na wala havitakabar. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun, vinamhofu Mola wao mlezi aliye juu yao na vinafanya vinavyoamrishwa. Allahu akbar, Allahu akbar, la waumini walioacha majumba yao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu na usafi wa imani yao baada ya kudhulumiwa na washirikina tutawalipa duniani kwa ikhlasi yao na kustahamili kwa adhabu maisha mema siopatikana ila kwa jihadi na siku ya kiyama ujira wao utakuwa mkubwa zaidi na neema zao za peponi ni kubwa zaidi la kuwa wapinzani wao wangelijua hayo dhulumu na wakazidhulumu nafsi zao na hawa hajiri yani waliohama ndio waliovumilia adhabu walioipata kwa sababu ya itikadi yao na wakamwachia hali yao Mwenyezi Mungu peke yake bila ya kumbali mwinginewe kwa ajili ya hayo tumewapa bora ya malipo na kabla ya kukutuma wewe ewe nabii kwa umma wako hatukuwatuma kwa kaumu zilizotangulia ila watu wanaume tuliwafunulia kwa wahi yale tunayoyataka wafikishie Wala hatukuwatuma malaika kama watakavyo makafiri wa kaumu yako. Basi enyi makafiri, waulizeni wenye kuvijua vitabu vya mbinguni kama nyinyi hamjui hayo. Watajua kuwa mitume wote wa Mwenyezi Mungu hawakuwa ila wanadamu wala si malaika. Na hao mitume tuliwaunga mkono kwa miujiza na dalili zizo wazi za kuthibitisha ukweli wao na tuliwateremshia vitabu vya kuwabainishia sharia zao zenye maslaha yao na wewe ewe nabii tumekuteremshia Qurani wabainishie watu itikadi na hikma zilizomo ndani yake na uwatake waizingatie wakutaraji kuwa watazingatia na watawaidhika na mambo yao yanyoke. Yafaa vipi basi baada ya yote haya kuwa hao washirikina wakaendelea katika inda yao na wakampangia vitimbi mtume? Je, kwani wamedanganyika na upole wa Mwenyezi Mungu kwao hata wakaitakidi kuwa wameaminika na adhabu ya Mwenyezi Mungu na ardhi haitowameza kama ilivyomfanyia Karun au adhabu haitowajia kwa ghafla katika kimbunga kama ilivyowapatia kina Thamudi nao hawajui inatoka wapi au ikawahiliki kati ya nyendo zao katika nchi kwa ajili ya biashara zao nao wapo mbali na makwao hata wasiweze kuikwepa adhabu ya Mwenyezi Mungu kwani yeye haemewi na chochote kitakacho au akawateremshia adhabu katika nafsi zao na mali yao kidogo kidogo na hali wao kila wakati wa hiyo adhabu wamo katika hofu na kuingojea wateremkie basi yenyu washirikina msiendelee mkajidanganya kuchelewa adhabu yenu upole wake Mwenyezi Mungu ulioenea na rehema yake iliyokunjuka ndiyo iliyohukumu wasikuleteni kwa haraka adhabu ya hapa duniani ili mpate kufikiri na kuzingatia. Kwani yeye subhanahu ni mpole na mwenye kurehemu. Hawa makafiri wameghafilika na ishara za Mwenyezi Mungu zilizowazunguka wala hawatazami wakazingatia vitu walivyoviumba Mwenyezi Mungu vilivyotulia na hali vivuli vyake vinakwenda mara vinanyookea kulia na mara kushoto vikifuata mwendo wa jua mchana na mwendo wa mwezi usiku. Na vyote hivyo vinatii amri ya Mwenyezi Mungu, vinafuata hikima ya mipango yake. Na lao washirikina wangelizingatia haya, wangelijua kuwa muumba wake na mwenye kuyapanga ni yeye peke yake anayestahiki kuabudiwa na kunyenyekewa, muweza wa kuahiliki akitaka. Ni kwa Mwenyezi Mungu pekee, wala si kwa mwinginewe hunyenyekea na kutii vyote alivyoviumba mbinguni na viumbe viliomo na viendavyo katika ardhi na mbele yao ni malaika wanaonyenyekea wala hawatakabari na kumtii. Aya hii imeitangulia sayansi kwa kusema kuwa katika baadhi ya sayari upo uhai katika mfumo huu wetu wa jua au nje yake. Sayansi sasa inajaribu kutaka kuvumbua hayo na hali yao ni kuwa daima wamo katika kumhofu Mola wao mlezi mwenye uwezo na nguvu na wanafanya anaoamrisha